آیا هر کس اجازه تعویز دارد یا هر کس تعویز بگیرد نه از هر کس نگیرید اول سعی کنید پایبند دعاهای معصوره باشید دعا بخونید خود را دم کنید نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود را مرتب دم میکرد سوره فلق سوره ناس میخوان خود را دم میکرد و دعاها را بخونید پایبند باشید نیاز به تعویز نیست اما اگر کسی تعویز گیری از انسان صالح نیک متقی پرهیزگار بگیرد چون داخل حدیث صحیح مسلم می آید حدیث صحیح مسلم کتاب و طب حدیث داریم یک صحابی گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از اسلام من دعاهای رو میخوندم منترهایی رو انجام میدادم برای بیمارها حالا اسلام من کرده من بکنم یا نکنم فرمودن عارض علی رقاکم حالا بیار چالش ما چکار میکردی بعد نگاه که فرمودن که تا زمانی شرک نباشه انجام بدهید کلمات شرکی ممنوع هست و اینها حرام این نقطه که بعضی میگن اگر تعبیر شرکه همیشه میبینید خیلی تبلیغات میکنم این تعبیر شرکه. حالا این سوال اینجا هست حالا میخوام خواهشان این سوال جاش به شما بدید داخل تعویض یک آیه خدا می نویسن قرآن آیه قرآن شرکه؟ نه کسی قرآن استفاده آیه آیه قرآن نوشتن این شرک میشه؟ پس یوری میگه های تعویض شرک شرک همون تعویض شرکی کلمات شرکی باشد اگر کسی آیه قرآن نوشت اگر کسی قرآن بخونه مشرک میشه قرآن برای چی اومده برای شیخ زدائی آمده برای نجات بشر آمده حالا کسی این کار کو مشرک نمیشه کلام الله شیر که نیست کلام خداوندی است صفت الهی هستی اما بهتر از دعاها استفاده کنی